فإن كل محتسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عزيز قادشارم Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her dəfə söhbətə başladıqda xutbənin əvvəlində söylədiyimiz ailəri müsəlmanların nəzərdən saxdırardı. Ayədə Uca Allah insanlara Allahdan layiqincə qorxmağı əmrdir. Odur ki, mən də sizlərə hər şeydən əvvəl Allahdan qorxmanızı nəsiyyət edirəm. Çünki Allah qorxusu insanı çox şeylərdən çəkindirir. Bundan sonra sizə Allahın haqqını layiqincə ödəmənizi tövsiyə edirəm. Allahın haqqı nədir? Allahın bizim üzərimizdə olan haqqı nədir? Allahın qulları üzərində olan haqqı, qulların ona ibadət edib, heç kəs ona şərik qoşmamalıdır. Odur ki, hər bir kəs Allahın haqqını ödəməlidir. Kim Allahın haqqını ödəyərsə, Allah onu dünya və axirətdə sıxıntılardan xilas edər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sıxıntı anında belə dua edərdi. La ilahe illallahul azimul halim. La ilahe illallahu rabbul arşil azim. La ilahe illallahu rabbus semavati ve rabbul ardi. Rabb Arşil Kerim əzəmətli, həlim olan Allahdan başqa məbud yoxdur. Ərşin əzəmətli Rəbbi olan Allahdan başqa məbud yoxdur. Göylərin Rəbbi, yerin Rəbbi və ərşin səxavətli Rəbbi olan Allahdan başqa məbud yoxdur. Biz bu duaya nəzər salsaq görərik ki, duada heç sıxıntıdan söhbət getmir. Duada yalnız tövhid kəlmələri zikr olunur. Amma Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sıxıntı anında bu duanı edərdi. Alimlər bu hədisdən nəticə çıxarırlar ki, kimin tövhidi düzgün olarsa, onun sıxıntısı olmaz. Yəni, qısa sözlə desək, kim Allahın əvvəldə qeyd etdiyimiz qulları üzərində olan haqqını ödəyərsə, ona ibadət edib, heç bir şeyi ona şəriş qoşmazsa, tövhidə riayət edərsə, Allah onu sıxıntıdan qurtarar. Əziz qardaşlarım, bugün sizə günümüzdə çox rast gəlinən əksər müsəlmanların keçirdiyi bir sıxıntı barəsində danışacam. Bu, borc məsələsidir. Həqiqətən, borc insana sıxıntı gətirir. Əbu Davudun sünən əsərində rəvayət olunan hədisdə deyilir ki, bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm məhsidə daxil olarkən Əbu Uməməni orada görür və ey Əbu Uməmə, nə baş verib? qeyri namaz vaxtı mən səni məscidə quran, mən sənin məscidə oturan görürəm. Əbu Umamə dedi, üzüntülərin və borcların məndən əl çəkmir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi, mən sənə elə bir kəlmə öyrədimmi ki, onu dediyin zaman Allah sənin, üzəri, sənin üzüntünü aparsın və sənin borcunu ödəsin. Əbu Umamə bəli, ya Rasulullah deyə cavab verdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi, hər dəfə səhərə çıxanda və axşama yetişdikdə de, Allahümə inni əuzu bikə minəl həmmi vəl həzəni və əuzu bikə minəl aczi vəl kəsəli və əuzu bikə minəl cübni vəl buxli və əuzu bikə min qaləbətid deyni və qahrir rical. Allahım, üzüntü və kədərdən sənə sığınıram. Acizlik və tənbəllikdən sənə sığınıram. Qorxaqlıq və xəstəlikdən sənə sığınıram. Borc altında qalmaqdan və insanların məni sıxışdırmasından sənə sığınıram. Əbu Umamə deyir ki, mən belə də etdim və Allah subhanahu teala mənim sıxıntımı apardı və borcumu da ödədi. Əziz qardaşlarım, hədisdən görünür ki, borc adama sıxıntı gətirir. Necə ki, Əbu Uməməyə sıxıntı gətirmişdir. Odur ki, hər bir xırda şeyə görə borc altına girməyin. Yalnız zərurət olduğu təqdirdə kimdənsə borc götürə bilərsiniz. Borc dedikdə bura kreditlə götürən mallar da aiddir. Kreditlə günümüzdə yayılan borcun bir növ növlərindən biridir. Borc barəsində çoxlu, çoxlu sayda hədislər varid olmuşdur. Bu xütbədə onların bəzilərini sizin nəzərinizə çatdıracam ki, borca çox önəm verəsiniz. Əziz qardaşlarım, insan Allah yolunda şəhid olsa belə, onun borcu olarsa, bu borc o insanın bağışlanmasına mani törədir. Yəni Allah subhanahu teala borcu, borc istisna olmaqla şəhidin bütün günahlarını bağışlayır. Səhih Müslimdə rəvayət olan hədisdə deyilir, bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm səhabələrinə Allah yolunda cihad etməyin və Allaha iman gətirməyin ən fəziyyətli əməllərdən olduğunu xatırlatdıqda bir kişi qalxıb dedi, Ey Allahın elçisi, əgər mən Allah yolunda cihadda öldürülərəmsə, bütün günahlarım bağışlanarmı? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi, Bəli, əgər sən Allah yolunda cihada səbr edib, mükafatını Allahdan umar, düşmənə arxa çevirmədən, üzbəyiz vuruşaraq öldürülərsənsə, bütün günahların bağışlanar. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm kişiyə dedi, sən necə demişdin? Kişi dedi, əgər mən Allah yolunda cihadda öldürülərəmsə, bütün günahların bağışlanarmı? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi, bəli, əgər sən Allah yolunda cihadda səbr edib, mükafatını Allahdan umar, düşmənə arxa çevirmədən, üzbəyiz vuruşaraq öldürülərsənsə, yalnız borcdan başqa bütün günahların bağışlanır. Bu barədə Cəbrail aleyhisselam mənə indi xəbər verdi. Subhanallah, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm elə düşünürdü ki, şəhidin bütün günahları bağışlanır. Lakin Cəbrail əleyhissalam Peyğəmbər sallallahu əleyhi və xəbər verdi ki, Allah borcdan başqa şəhidin bütün günahlarını bağışlayır. Başqa bir hədisdə isə belə deyilir. Muhammed ibn Abdullah ibn Cəhş radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm cənazə qoyulan yerin yanında ayaq üstə dayanmışdı. Birdən o başını göyə qaldırdı. Sonra isə gözünü aşağı dikib əlini, əlini alnına qoydu. Və Subhanallah, Subhanallah, necə də şiddətli bir şey nazil oldu dedi. Biz vəziyyəti başa düşdük və sustuq. Ertəsi gün biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə nazil olan o şiddətli şey nə idi deyə soruşduqda, o dedi, nazil olan borc barəsində idi. Canım əlində olan Allaha and olsun ki, əgər borcu olan şəxs Allah yolunda şəhid olsa, sonra dirilib yenə Allah yolunda vuruşub şəhid olsa, sonra yenə dirilib və yenidən Allah yolunda vuruşub şəhid olsa, borcu qaytarmayınca cənnətə girməz. Subhanallah. Borcun şiddətinə bir nəzər salın. Boz qaytarmayınca şəhid belə cənnətə girməz. Boz barəsində digər hədisdə belə deyilir. Cabiri ibn Abdullah radiyallahu rəvayət edir ki, bir dəfə bir kişi vəfat etdikdə biz onu yub kəfənlədik. Sonra ətirləyib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gətirdik ki, onun üçün cənazə namazı qılsın. Biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə onun üçün namaz qılacaqsanmı deyə soruşdu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir adım ileri geldi ve soruştu. Onun kimese borcu kalır mı? Biz iki dinar borcu kalır diye cevap verdik. Onda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çıkıp gitti. Bu zaman Ebu Gate de onun borcunu öz üzerine götürdü. Biz yeniden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldik. Ebu Gate de Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme onun iki dinarı mənlikdir dedi. Onda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem artık Allah borç sahibinin hakkını ödedi. Elə isə ölü bu iki dinardan xilas olsunmu deyə Əbu Qatabəyə müraciət etdi. Əbu Qatabə bəli deyə cavab verdi. Belə olduğu halda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onun üçün cənazə namazı qıldı. İki gün keçdikdən sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm iki dinarın aqibəti necə oldu deyə soruşdu. Mən hələ adam dünən ölüb deyə cavab verdim. Ertəsi gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yenə soruşdu mən onları ödəmişəm deyə cavab verdim. Onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi, bax, ölənin bədəni indi soydu. Hədisdən görünür ki, borcu olan, borcu olaraq ölən şəxs həmin borc ödənilənə qədər qəbirdə əzab çəkir. Ona görə də nə qədər ki, ölüm sizi haqlamayıb, borclarınızı qaytarmağa çalışın. Hədisdən o da aydın olur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm borcu olan şəxs üçün cənazə namazı qılmaq istəmir. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm həmin şəxs üçün cənazə namazı qıldıqda istər-istəməz onun üçün Allahdan bağışlama diləcəkdir. Odur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bunu etmək istəmir. Əbu Hüreyranın radiyallahu anh rəvayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, mömin borcu ödənilənə qədər borcdan asılı olaraq qalır. Yenə borc barəsində Əbu Hüreyra radiyallahu anh demişdir, borcu olan şəxs onu ödəməyə qadir olduğu təqdirdə ödəməzsə, haram yiyən şəxs sayılır. Həqiq, hədis, e, rəvayətdən görünür ki, kim borcunu qaytarmaq iqtidarında olarsa, lakin onu səhlənkarlıqdan və ya qəsdən qaytarmazsa, həmin şəxs Allah yanda haram yiyən şəxs sayılır. Bu, Əbu Hüreyranın sözdür. Başqa bir hədisdə isə Əbu Hüreyrə radıyallahu rəvat edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, insanların malını qaytarmaq niyyəti ilə götürən kimsənin borcunu onun əvəzinə Allah qaytarar. Onu tələf etmək və ya qaytarmamaq niyyəti ilə götürən kimsəni isə Allah subhanətə alə məhv edər. Allah qaytarar deyildikdə, yəni Allah həmin şəxsə o borcu qaytarmaqda kömək edər, nəzərdə tutur. Deməli, borc götürən şəxs onu tezliklə qaytarmaq niyyətində olarsa, Allah ona kömək edər Yox, əgər fikirləşsə ki, nə vaxt olar onda da qaytararam, yəni borcu qaytarmaq niyyəti olmazsa, onda Allah subhanətələ onu məhv edər. Günümüzdə bu cür şeylər çox, bu cür şeylərə çox rast gəlirik. Adam borc istədiyi zaman dil tökür, sonra söz verir, onu tez bir zamanda qaytaracaq. Hələ dəqiq vaxtını da bildirir. Amma borcu aldıqdan sonra heç qaytarmaq, qaytarmağı belə düşünmür. Borcun vaxtı çatdıqda telefonlarını söndürür. Hətta nömrələrini dəyişir. Onu axtarıb tapa bilməsinlər. Tapıldıqdan sonra isə deyir ki, yoxumdur. Nə vaxt olar, onda qaytararam. Sizcə Allah beləsinə borcunu qaytarmağa kömək edərmi? Sizcə o borc almaq istədiyi zaman nə vaxt pulum olar, onda da qaytaracam desəydi, ona borc verilərdimi? Əlbəttə ki, yox. Deməli, o borc alma, aldığı zaman borcunu qaytaracağı vaxtı deməklə yalan danışmış olur. Yalan danışır, aldadır qarşındakı şəxsi. Boz olan şəxs nə qədər ki, bu cür düşünəcək, bir o qədər də Allah onu məhv edəcək. Və həmin şəxs həmişə sıxıntılar içində olacaqdır. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm demişdir, birisindən borc alan adam onu qaytarmaq niyyəti ilə alarsa, onu qaytarmamaq niyyəti ilə alarsa, Allahın hüzuruna oğru olaraq gələr. Subhanallah. Demək, insanın borcu qaytarmaq niyyəti olmazsa, o Allahın qarşısına oğru olaraq gətiriləcəkdir. Bəziləri elə başa düşürlər ki, insan nə vaxt imkanın olar, onda da borcu qaytarıram deyirsə, deməli, bu adamın borcu qaytarmaq niyyəti var. Xeyr, bu belə deyildir. Əksinə, bu deməkdir ki, həmin şəxs oyutub borcu qaytarmaq niyyəti yoxdur həmin şəxsin. Belə olduğu təqdirdə Allah subhanətə həmin insanın malını məhv edər və o borcunu həqiqətən qaytara bilməz. Həmçinin Allahın hüzuruna oğru olaraq gələr. Bəziləri də borcunu qaytara bilmədikdə heç borc sahibindən möhlət belə istəmir. Aylar, illər keçir, amma heç borc barəsində belə düşünmür. Halbuki o həmin borcu bu aylara və illərə bölsəydi, bəlkə də borcunu ödəyib qurtarardı. Amma fikirləşir ki, birdən qaytarsın hamısını. Borc barəsində başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə demişdir. Hər hansı bir kişi az və ya çox almasından asılı olmayaraq, müəyyən bir mehri müqabilində bir qadınla evləndiyi zaman həmin qadına xəyanət edib, onun mehrini ödəməmək niyyətində olarsa və bu halda da qadının haqqını ödəmədən ölərsə, o qiyamət günü Allahın qarşısında zinakar kimi durar. Həmçinin birisinə hilə gələrək, ondan borc götürən sonra da o borcu sahibinə qaytarmaq istəməyən şəxs həmin borcu qaytarmadığı halda ölərsə, Allahın qarşısında oğru kimi durar. Subhanallah, kişi qadının mehrini ödəmədiyi halda vəfat edərsə, o Allah qarşısında zinakar sayılır. Borcun şiddətinə bir baxın. Əbu Hüreyrənin radiyallahu rəvat etdiyi hədisdə isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, kim bir qadınla müəyyən bir mehir müqabilində evlənər və həmin mehri qadına verməmək niyyətində olarsa, o zinakar saylar. Həmçinin kim birisindən borc götürər, lakin o borcu qaytarmamaq niyyətində olarsa, o da oğru saylar. Əziz qardaşlarım, görün borc barəsində necə şiddətli hədislər varid olmuşdur. Odur ki, buna çox önəm verməyiniz gərəkdir. Borc qul haqqıdır. Odur ki, borc sahibi, borclu olanı bağışlamayınca Allah subhanə onu bağışlamaz borc verən imkanlı qardaşlarımıza da nəsiyyətim vardır. Əgər görsəniz ki, borc verdiyiniz insan həqiqətən də borcunu qaytarmağa çalışır və buna can atır, lakin imkanı az olduğundan borcunu tam ödəyə bilmir, bu zaman həmin qardaşınız üçün borcun ödənmə vaxtını uzadın. Yəni, ona bir az möhlət verin. Belə olduğu təqdirdə siz verdiyiniz məbləğ qədər Allah yolunda sədəqə vermiş sayılacaqsınız. Buraya Əl-Əsləm radiyallahu anh rəvat edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, kim borcunu qaytar, qaytarmaqda çətinlik çəkən bir şəxsə möhlət verərsə, ona möhlət verdiyi günə qədər hər gün üçün bir sədəqə yazılar. Kim də möhlət verdiyi gün yetişdikdən sonra yenidən möhlət verərsə, möhlət verdiyi hər gün üçün iki sədəqə yazılar. Yenə başqa bir hədisdə Hüzeyfə radiyallahu anh rəvat edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, Mələklər sizdən əvvəl yaşamış insanlardan birinin canını alarkən ondan soruşdular. Heç xeyrxah bir iş görmüsənmi? O dedi, mən həmişə öz xidmətçilərimə borcunu qaytarmağa imkanı olan adama belə möhlət verməyi və ona güzəştə getməyi əmr edərdim. Allah subhanətə alə onu bağışladı. Hədisdən görünür ki, bu əməl sahibinin bağışlanması üçün bir səbəbdir. Əziz qardaşlarım, Siz de borcunuzu geri aldığınız zaman yüzleşme gedin ki Allah subhanahu teala sizi bağışlasın. Allah subhanahu teala'dan istəyirəm ki, bizləri borc sıxıntılarından qurtarsın və bizi özünden başka hiç kəsə möhtac edəməsin. Bir defa bir nəfər Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden soruştu. Sen ne için namazda tez-tez borcdan ötürü Allaha sığınırsan? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Borc, borca giren adam danışanda yalan danışar, söz veren de sözünün üstünde durmaz. Odur ki, aziz kardeşlerim, bu urzda Allaha sığınmaq lazımdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlara borcdan kurtarmak için gözəl dualar öğretmiştir. Çalışın, daim bu duaları edin ki, uza Rəbbimiz sizi borcdan kurtarsın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Əbu Uməməyə belə demiştir. Ben sənə elə bir kəlmə öyrədimmi ki, onu dediğinde Allah senin üzüntünü aparsın ve senin borcunu öyrəsin. Əbu Umamə bəli, ya Rasulullah dedikdə, Peyğəmbər s.ə.v dedi, hər dəfə səhərə çıxanda və axşama yetişdikdə de, Allahümə inni əvzu bikə minəl həmmi vəl-həzəni və əvzu bikə minəl əczi vəl-kəsəli və əvzu bikə minəl cübni vəl-buxli və əvzu bikə min qaləbəti deyni və qahri ricəl. Allahım, üzüntü və kədərdən sənə sığınıram, acizlik və təmbəllikdən sənə sığınıram, qorxaqlıq və xəstəlikdən sənə sığınıram, borc altında qalmaqdan, və insanları məni sıxışdırmasından sənə sığınıram. Həmsinin bir dəfə bir kişi Əbu, Əli ibn Əbu Talibin yanına gəlib, ondan borcunu ödəməsinə yardım etməsini xahiş etdikdə, Əli radiyallahu anhın cavabında ona belə deyir. Mən sənə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin mənə öyrətdiyi elə bir kəlmələri öyrədimmi ki, onu dedikdə sənin Sabir dağı qədər, Yəməndə bir dağdır. Sabir dağı qədər borcun olsa belə, Allah onu sənin əvəzindən qaytarsın.'' Yəni, onu qaytarmaqda sənə kömək eləsin. Elə isə de, Allahümme kfini bi halalikə an haramikə və ağnini bi fadlikə an mən sivakə. Allahım, məni öz halalınla kifayətləndirib haramına möhtac etmə, məni öz lütfinlə özündən başqasına möhtac etmə. Borcu olan qardaşlarımız da bu odaları et etməlidirlər ki, Allah subhanətə alə onların borclarını qaytarmağa yardım etsin. Sonda hər şeyə qadir olan Allahdan diləyirəm ki, borcu olan müsəlman qardaşlarımızı tezliklə öz borclarını öz ödəməyə müvəffəq etsin. Amin. Bilməyərəkdən borcunu, borcunu gecikdirən qardaşlarımıza Allah hidayət versin. Onlara da tezliklə öz borclarını ödəməyə kömək olsun. Amin. Lakin müsəlmanlara pislik etmək məqsədi ilə onların malını qaytarmamaq qaytarmayan insanları isə Allah məhv etsin. Şəhid olsalar belə günahları onlara bağışlanmasın. Həm bu dünyada, həm də ahirətdə onları insanlara oğru kimi tanıtsın. Məhşər, məhşər günü onları hamının gözü öndə rüsva etsin. Amin. Aqulu qavli həzə və əstəğfir. أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وأتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعلموا رحمكم الله ان احسن الكلام ان احسن الحديث كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ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 إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون Və zikrullahi əkbər. Vallahu ya'ləmə təsnəun.